Eta bai bat, txiste bat zen, behar ere emaila maila jasuduzue edo whatsappen mezu bat, EHZ-aren azken prentsa horrekoa. Txiste bat ez ditu eun mila euro falta. Ah, ez, eh, hori bai egia zen. Alderantziz da, zinez eun mila euro behar ditu, iraun nahi badu, hori egia da, bere crowdfunding kampaina ez du irri egiteko eginez. Aldiz bai, afisa proposatu dutena, txiste bat ikusi bari maduzi, behar ba, bu, zer da itxuskeri hori, bon, nik komik zanz idazkera nik ustuko nien, eh? ama bost urte nintuelarik. Gehiago, baina bo, bedaren, eh, originala zen, aldatzen zuen. Baina komunikazioaren jokoa hor da, eh? joko ondi urtan, ez da auto estrategikoena iduriz alabai. Hau da, EHZ egin duen jokoa bere deialdea elarazteko ondoko urtean, EHZ festivala iraganen da afitxa eder bat. Ukaren du festivalak eta komunikazio taldea hortarako ere bildu da, eta bildu eta bideo batean ikusten dira gainera. Bo, garaia gogo jatira, EHZ kakanda. Beraz pentsatu nuen, kanfun baten egitea. Baina, beharko dugu, ontsa komunikatu. Bestenaz, beti bezala, komunikazioaren falta izanen da. Beraz, ez gira hemen tikateratzen, ideia hon bat, ukan Joko abiatzen da, eh, komunikazio taldea beraz ikusten duzie xaloin gixako batean, estudio batean. Bideo bat argitaratzen eh, dute egun, bos minutuz, eh, barneko brainstorminga ikusten alduzie. Ea nolako komunikazioa landu ea txezetaren zat. Bon, senitzen da, biskat prestatua dela, naiz eta antzerkilari honak izan, eh? egia erran Hitler ikusi dutelarik ulertu dut sketch bat bazela. Eta bukaeran, beraz, afitxa berri-berria hor ikusten egiten alduzue. Hoi, bai, aski ametsak, eh? Ah, Zinez, eh? Eaz dugula dirurik? Bite, espero kraufundingan dirua irabertziko dugula. Salbait, joan inprima gailura, atera dut azken afitxan. Hame, hori da urtengo afitxa? Ja? Yeah? Hame, ez da posible, bakit ez dugula dirurik, baina nolako gauza eta fitxatzea alere, baina... Hame, ah, ez da posible. Zer nahi da alere? Ez da posible, ez da posible. Txorgin zelaian gure asma hau da beraz EHZaren e eh, lema eta fitxa sarean ikusten ahal duzue haien webgunean ere atseman duzue eh, diru kampainaren lotura zuen laguntza eskaini nahi baduzi hortik Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz <laughs> Hitz eta putz Gure artista ere hori izango da laster Marko horrekin uh, eh, ibiliko gira desberdinki, uh, gira jadanik bere atailerrean, uh, eh, etzelarik mugitzen alba, baina orain sutik egoiten aldela bere zauriaren ondutik, gure irratian den binilo gelan sartuko gira, biniloz betea den gela bat, bo, ez dut sobera ejanen ere, ez da inbestekoa, baina bai, badira andana bat, eta usu obra artistiko bezala ere eh, ikusten aldira, sustut diren marrazki, argazkiekin, garait bateko biniluetaz, beraz, hariko gira markorekin laster, somai minuturen buruan, baina denik, eh, be, eh, astero dugun kantu sorkuntza, goiz behin entzuten aldu, zuena, beraz, ostiralero, hemen itzetaputzen erripikatzen da, eta joen ostiralean, maialen arzailusen kantua izan zen, sagarondoetaz, sagarondoak, Bernat Etxepare Liseoaren kampainarekin segituz. Thank non euskara den loren agusi goizeko lehen izerdian naiz askoren beharrezkoa ez den izanen agian eguzkiaren izpifin bat da egun sentiko argian pirata ontzi bat itxasoan kortxarioen erdia. Denon laguntza behar duen ez euskararen oasiak, garai bate kolorate dezan hartu sasiak. Sagarrondoak banatzen ditu gozoak Gezak gaztiak sortu ditezen Sagarrak eta sagarretak ikaziak Gure ideiez eziak eta Maialen Arzailu Sagarrondoak eh, eta gure hizkuntza naziak eh, direnak eta etxepare liseoak beraz Euskaraz eh, segi dezan ere kanpainari deialdia egiten du azkenean hemen kantu honen bidez Maialen Arzailu Smiresker hemen Euskali ratientzat sortu duen kantua ostiralean beste bat izango da eta naski emzizta zaiden zuten arko duzien ostiralean beraz sortziak eta amar aldera goiz berri saioan goizdik ibarko ziste, utxite mozioz kezkatu ondoko astertean. Ah ez, ondoko asteartean kasu, itzetaputzik ez. Ah, negu garaian txartzen maikira bekzue guberri urta txeta bar ez dut erripikatuko. Are, goazen gure artistaren bila ean eh, undugun. Nunda Marko? Hemen, hemen, kutsa batean niz hain zuten den oiatzuna ez. Kutsa bat? Bai, kutsa ez. Bai, da kutsa honetan badira biniloak. Atxalde hon. Atxalde hon. Gure irratian gira, eh? baina mugitzen gira pixka bat gaur sutik eginen dugu zen eta <laughs> azken aldean aipatu ginuen eta beti hor da, eh? txomin hartola eh, biniloaren eh, aurpegi. Bai, eh, nola proieta den ez da mugitu behar ere. E, Likua barlean zen eta guen kampuan da eta gure, gure begier, hola, darra ematen dio, eta Gatar hor, orduan, biniloen gelan gira, gure irratian eh, bada gune bat, nun eh, biniloak bilduak diren, bilduak, eh, zenta gero ez dira erabiltzen, maleruski, eh, nahiztanik etxean badutan irakur gailu bat, nik biziki maitez biniloak entzutia. Eh Benen hemen ez da olako lekurik. Ez, e, errantzinen faltat zaizuela, zaizuela diamantea ez. Bai. Berda diamante bat eh, olako altxorak hilakortzeko. Eh, bai. Entzuteko behar diamante bat. Bai. dira, eh? Bai. Bai, bai, derrak. dut, xutagaren uh, azal bat. Hori azal, hor ekosan da norbait uh, luretik ateatzen eta oiukatzen. Oiukatzen. Eh, dena uh, eh, indartxu eh, kolorekin eta polita, azpian no, itoizela. Piskat itoiz, izan da hemen piskat filtro batetik pasatu den argazki bat, maten du piskat... Um, Kanal Pulsen kanal plusen iludi bat uh, dekodorek zozuelik. Hai, hai, denek euh, ikusten dugu zer den. Ambulanz biniloa. Egia da hor bat dela, fe, uh, kuadro batzu bezala dira, azkenean, uh, Ah. To, uh, <laughs> ze usen nuen kukusu bat zela ez da ez, eta da uh, belarri bat, eh, belarri bai. bat emeak, gor uh, izeneko disko bat. Bai, basutan likoa gauzak politak egiteko edo eh, haien, zela eh, zera, kreazionia edo sorkuntza eh, azaltzeko, eh? Akelare. bai, ordan, aski simple, akerbat, eta kitio, gau pasa, hori ikusi, diska ikusita gau pasa unitz egin duduela diskonek. <laughs> Eta biziki forma. Eh? Ez da bat ere gu bezala gau pasa bat eta gero. Hemen mintxoriak iduriz hor ez zute uh, eh, leku askirik <laughs> zazpi bu, edo sei buruak garzeko. Uh, eh, Errabi dute Photoshop eta stretch edo tipitu dute, ben ez formatuan ematen dute. Du, du, zekit marzeko, uh, marzeko uh, buru batzuk, eh? Hala. Edo bidu marzatak uh, filma ikusiozu? Uh, ez, ba iku nak nak nak nak nak nak ikusi bai. Hori, nireten nuen uh, olako formatu batean bazuten likua gauzek hainize uh, emateko, eta hor iduriz ez ez. Bon, berbadan euh, artisten uh, efekto bat. Ba izan hor, Ah, Abanwan Krishna Lena, Salvatekin, Patrick Bernard, montre-moi ton visage. Oh, <laughs> Oli, et Zer da hori? Takit, behar passé tout pasatu ziste, et edo nik utzi nuen Bain Ah, zer da hori. Ah hori zan den, ene kristen, uh, uh, kristenaren euh, garaian. Me, musika krisena badu lotura bat? Ez da ki aurpegia bada krisenaren eta azpian iria New York adibidez eta bitxia. Uh, ba, ematen du, euh, ematen du uh, krisena uh, edo nun uh, akatzen alda. Oh, taratu, Gibedean, ah, bai, aitamek bazuten horrelako eh, argazki ondi bat, poster ondi bat, haien egon gelan, ah, eh, bala erreka bat, kaskada bat, eta hor, hop, badugu gure Patrick Bernard, Juju eh, Jantzikin, eta ama bi soka gitarrarekin, Juju, entzun guenuk, behin, ah, nirvana, pato, euh, euh, euh, vanda bana, jete zekitzea, briant komen mille soei, diz, ah, holi gordetzen dut, eta noiz diamantza bat duzul, dut. Entzunen dut. Ah, behit di. <laughs> Ah, bat. Bai, klasikoa, eta ere bai, argazkia, eta argatzen den, agertzen den, tindu bat, da, Ataratzeko uh, ba, idia da. eskuin hor hartuta uh, lagotik. Eh, ez da huaiko, ez tinduri. Ez, bate. Ah. Ah, erramun marktik Bon. Erramun hartzaina. Ah, bai, bai, bai. Eta, bere irudia, eh? Bai, bai. bai, bai, iparla, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, da. Dena bai, dena bai, dena bai, Bai. Argazki bat, eraz mendiak, wau, emeak. Emeak, maite dut emeak eh, eh, azal misterioak. Eta hemen, ez dute argazkilaria ikusten. Eh, ematen dute, pixka, ematen dute distantzia ar, argazkialekin. Beste mundu bat, ah, zuloa, abe, ah, zulo batean dira. Patrick Bruelen uh, uh, klipa, uh, mm. ka, zela, voa, nun, den, hola, bueltaka, uh, ah, alida, paleta baten kontra. Ah, <laughs> itzulika. Ba, itzulika, hola. Eh? Bai, Gaizoak entzuten mazuten, ez dira bat ez ber estiloan uh, eh, rime. Binilorek klasikoak dira, lere, eh? emeak adibidez, eh, bon, dira talde batzu bestirenak gehiago ari eta garaibateko biniloak direnak, ez direnak berriz argitaratzen. Ah, Altsor bat badugu, aleren nuztez hemen gure irratian. Ah, zoin? Altsorra, be, disko, ah, bai, bai, emeak eta... Emenda em, Bo, ez da uh, eh, onjoen likua, nun bait, guk ez dugu eranen nun, nun dauden. Eh? Sekretua. Uh, ba, sekretua da, ten, zenta altsora bat da. Eh? Bai. Zenta ba, badira, sekit, egun bat. Eh? Gehiago, bai. zinez gehiago. Eh, Sisu pika. <laughs> Sisu pika, uh, azala uh, simboluan hitzekin uh, esku bat, kutsa batetik ateatzen uh, eh, biara kaneta batetik eta orzadara eskuen da. Mm. Eta dena lotua da soka eta ba, iltzeekin. Eta, oh, eta gibedean eh, aurren eh, aur baten marazki bat. Eta eh. beti bazen disko honetan uh, alde bat eta alde bi. Mm. Eta askotan alde bitan ziren si, musikak ziren si, si, famatuenak. Horren nikusetz, aldatuko behar lukete eta gibidean den marazkia al, alzalean ema. Ah, bai, bai. Ah, bai. Ados naiz. Bai, <laughs> ongi. Aldea, be aldea, hori da biniloak duten ate. Hau, eh, justuki ez da binilo zahar bat. Hau da, mak taldeak aterazuna, azakietu bi urte, apaprez? Ah, bai, ados, erren txuge batekin. Nik ez duzakutzen, polita. Anarkistak kalera, mugimendu. Mugumman, anarkista, kalera. Ba, ba, polita, polita. Bazuten bi alde eta bi aldetan behar marazki. Akizu badira biniloak ere eh, hor uh, hartzen ditugu, uh, eh, oitama iru itzulikoak, baina badira ondoan, kusi duzu, oitama, ba, berroita bost itzulikoak, horren tipiak dira hauek. Hene esku iznantea ematen du barnean, eta atzen dut bi. Hala. Ah. Loz. Ah, be, txe, eh, justu, ebe, eh, hau, da, eh, bai, eta gainera, Castro hildela eta, hemen edugu e, azaluntan, efektu Photoshop batekin dena buru bat nahaztuta hor arbol batean, eta ikusten da, Che Guevaraaren buru bat dela. E, hemen ondoan, bada, aztek estiloko txori bat, bai. da, piskat, mix bat da. los kolchakis. Los kolchakis, el exilio. C'est så godt selv? C'est une ikke det Chris de Burg. <laughs> Fighting the weather. Bai, bai. Belakele, bere et uh, eguzkin kontrapiskat uh, ba abesteko, bai. bye. ea ongi ikusten duen. Beitu bidu, flasha sobera azkarra zela eta eskua zarri duela aurpegi intzinean. Ba, da. edo, edo azalan den marazkia ulertzeko. Bo, polita da lehre azala. Piskat eh, durangoko uh, eh, bai. eh? piskat bai, bai. ezakizu. Ongiaz eta edo zoin uh, zentzuten azalena duzu. Mhm. Hala, bongi. Eta hemen buru bat, eta idekin, eta hemen, mhm. zekit, uh, shua, Fire on the Water. Ah, Fire on the Water. Ah, behar. ah sua uh, eh, itxasuan. Ba, uraren gainean. Ba, uraren, bai, hola. When I touch you, I can feel you shivering. I can feel your heart is beating fast. Hala, ah. oh. The Big Supreme, Don't Walk. <laughs> don't Walk, eran nahi du ez normal da, autobatean dira. <laughs> Hala, eta neork ez du gidatu nahi, zenta <laughs> kanpoen dira, dira begiratzen. eta James Deanen itxura, eta ez, berba kesatu, dira ba-, barnean. Eh? Ah, bai, bai. haien arteko uh, bat izan da, eta nordu giltza neork, eta berba kanpoan, zuzen dugu, ea? piskat uh, eh, idikitzeko. Neri gogoa maiten dit entzutea, eh? Ola, aipatuz binilo guzi horiek? Eta hemen ez da, diamantelik ez da entzuteko. Yes. Galdegin endut, absolutuki. Galdegin bat, ea norbait ere eh, entzuten uh, ban gaitu zuen, binilo baten uh, irakortzeko, uh, tresnerik banin baduzue, ekartzeko unat. Et ça va être un zonal dugu. Lehen nahi nuke, montro-moi ton visage veritan zun. Se... Konten zira hori. Eta, antzi nuen, gerran nuen. Eta, ematen piskat, euh, piskat esekretu euh, e zar bat babestu, edo, euh, ito, edo, galdu nahi zuena, eta berriz, uh, edo zenda zule, ah, bizian, se, <laughs> ebeldura. <laughs> Zaila da, denak aipatzea badira, Ez. Oh. zinez ustut, irureun bat badirela hemen, eh, eta txomin hartolaren ala ere momentuz bere sakogarekin, eh, niri zinez, eh, kits alde hori eniz gustatzen zai. Bai, ekin behar da, noiz egina izan den, zenta Photoshop programak duela, kasiko ogoia tamar urte sortu da. Ah, laro gaita sei? Bai, laro gaita sei. Ah, izan da, Photoshop pre, baino lehen, prekursor. Oh. Berra ba, <laughs> hau ikusita, edabaki zuten Photoshop, egiaz, eh, montaia program bat uh, egitea. kolik ez berri egiteko. <laughs> Bo, arte obiektuak, eh, azkenean eh, berdin bukatzeko marko, biniloak nik pertsonalki atxemaiten dut badutela alde hori objektu eder bat uh, musika eramaiten dautzuna etxe barnera, gaur egun modan dira geroztageago biniloak gerran, eta be, barnean usu eh, lantzen dute alde estetiko. Bai, bai, behar ematen du piskat uh, eh, sentimentu, uh, jolastuko nuke berriludonik uh, olako uh, bai? biniloekin. Inen dugu berriz beraz. Bikaina. Izan untxa, Marko? Gero arte. Gugazte gina dela Txalupa guziak Zakurtxo bat oizuten Ontzi barrenian Begi ernea bila Etzan zaun Igezi joan arraia Arrapatzalea Seme esan godizut Nola gertatzen za Puñitutako arraia suelto batzueta Legatzako spaigez txakurra jausten za Tabet arraia hartzen zun hortzetan. Lana horrez Hala ebe gure itzuli egiten dugu e, eh, biniluen artean eta ebe bukatzen dugu eh, txomin artolaren eh, disko famatonekin hainbeste irudi hori uh, aipatzen dugularik uh, gibelan ere kantu bat eta historia bat bada uh, txakur horrek ilan uh, skiunkigarria azkenean hemen Txomin Artolaren eh, aitak idatzi zituen uh, bertsu batzu uh, txakur arrantzale itxasontzian egoiten zen beti eta egun batez beraz hemen kantuaren bukaeran dion bezala legatza handi batekin ito betiko. Hala gure itzulia markorekin eta uh, lasta erritzeta emankizunean gure gomita emili martean izango da bagoaz kolektiboak bihar elkarretaratze bat uh, deitz edelkarretaratze bat deitzen du, ibon eta ion askatu lemapean, atxaleko seiter ditan, balintzapeko askatasuna aplikatu eta diren presoak askatu eh, lema nagusi hemen eh, bi erabaki emango direlarik aste untan setasunak eh, bai, bilduko ditugu. Seak lauden gutitan, bostak eta erdimementuz, Euskari jatietan, berriak zurekin eta gaina. Thank Oroitz gugutxaga euskal presoa libro, goizuntan paueko hauzitegiak eh, bere kontrako euroaginduak ez duela baliorik errandu, laurtez preso egonda eta presondegitik ateratzean irunera teremana izan da eta han libro utzi dute. Siberuan auzkiko urarekin whisky egiteko xedea badu jerz eskualdeko enpresa batek eta jatanik auzki marka pausatu du Siberuko botinguak edo mendizindikatak hemengo izenekin eta dugun irudi onarekin espeitu zer nahi egitea tutzi nahi desmartxak eginen ditu botinguako ere den ontasunaren zaintzeko. Donian egaraziko karrika batzu sentsu bakar hastelenetik goiti, autoak nekezku kurutzatzen ziren karrika horietan, eskolaren inguruak ere lanjerosak ziren, oinezkoen autoen ibiltzea erestea da sedea, mementoko lau hilabetez eginen da entsegua. Ipar Euskal Herria iruditan deitu biliburu argitaratu ditu media bazkek lehena mila behatzionta batetik mila behatzionta behogoirat eta bestea mila behatzionta behogoietik bimilagarren urterat argazki bilduma bat da testu laburrez ornitua Juantxo egaina argazkilariak eh, ditu bildu argazkiak inakileko Lekona historia erakasleak idatzi testuak hiru hizkuntzetan argazkien bidez hogoi bigarren mendean zehar bidaia bat eskaintzen dute beraz liburu hauek. Utsumandoka Utsumandoka Utsumandokan Charles Bidegain jinen zaiku aharra hitzaz soraz egitea. Aharra, kostalian ez dutean hitz erten, samurzen edo, eta aharra behaz erreiten da bidienen artean zerbait gertatzen dela. Jean-Jo Ferranek be kapitalismoaen historia dela eta lautan hoge ikadan nulla bankuen bidez kapitalismoa kambiatu den. Orain iduritzen da, diruak, dirua produzitzen duela. Ez da hola, guk baliatzen dugun produktu finantzia berak ez ditu sekulan ekoizten. Finantzia sektoreak aberastasunaren parte handi bat surgatzen du orain. Eta eniaute txamendin kantagintza dela eta egun Iup lala aipagei. Memento atean iparlatzeko lepoan pasatzean, otuak gintzean, ziloka batean jauzi bat, tanigin, jup! la la. E Marty Robbins, country music kantari baten, El Paso titulia dien aire batean. Tu, untxaluken ba? Iten manu, zait zozokeria. Itxumandoka Euskal Iratietan, aste hartez, zazpitan, astizkenez, lauetan. Itxumandoko. Yep, gu amiguzeko <laughs> kasutako hori da. Itz ordua emaiten Itz emaiten dauzegu abenduaren amalaguntan. Eman kizun poit bat prestatu dauzuegu. Lema bezala hartu dugu zahartasuna. Guk adineko pertsunak, nola ikusten ditugun. Hauzo xararen ipuina ere kondatuko dauzuegu. Eta finitzeko, Salvadoren pertsu pertsu bat. Hori dena, gazeta biper, eman kizunean, euskal herratzi etan, hastazken muntan. Eguerdi, terdi eta harik goiti. izkuntza gutituak ofizial eta lehentasunezko nahi dituen donostiako protokoloa izenpetuko dute donostia bimilata amaseiek eta Euskararen gizarte erakundean kontseiluak elduden larun donostian. Paul Bilbao, kontseiluako idazkari nagusia, aste azken untako gomitago izberdin. Itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, putz, zer dira nagusiak berria puntu eusekin abiatzeko politika sailean. Gai nagusi, jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bilkura egingo dute elegitez hitz egiteko hau da titulua. Abenduaren hogeian eginen dute hori, jaurlaritzako onartutako legeei Espainiako gobernuak jarritako Elegitea zitzegiteko, erkorekaren arabera, bada akordioa lortzeko aukera. Prentxorreko bat eginten, egin dute hor atxalde untan, eta beraz, hau daten hori untan, eh, irudi nagusia, sunak begian. Eraso seksista bat txalatzeko ere mobilizaziorat deitu du aspareneko Erikoetxak eta hori aste azkenerako, astelen iluntzean egin zioten eraso emazte bati, araiako hilardui bide karrikan uh, protestarat beraz deitzen dute hortarako doren salatzeko. Eskubide zibil eta politikoak sailean aldiz berriak uh, gazteizko arresiagatik auzipetutako zortzi lagunen kontrako epaiketa hasi da auzipeturik gabe atzoreiten ginuen bezala, agintari desobidentzia desobeditzea leporatzen diete eta uko egin diotea epailaren horren agertzari hauzipetuek desobedientzia aldarrikatu dute, legedi injustuen aurkako erreminta gisa. Eta Katalunia ere aipagai berrian, Espainiako erregearen irudiak erretzeagatik atxilotutako kupeko kideak kargoekin aske atera dira. Dia da egunean Espainiako erregearen argazkiak erretzea egotzita, irulagun atxilotu zituzten, Espainiako hauzitegi nazionalaren agindu zori, gaur beste bi atxilotu dituzte, beste iruai elkartasuna adierazteko asmoz, hauzitegi nazionalera bidean zirela. Argian ere, uh, eh, duztuki erri arres, erri arresia haipagai elkartasu deitu dute erri arresiko hauzipetuak. Amar mila euroko isunai aurre egiteko loturiko gaiak ere atsemanen dituzue. Um, bestalde Kataluniako gaia ere aipagai duzue argian, kupek Espainiako erregaren argazkiak ere ditu, hori bera egitegatik atxilotutako lagunei babesa emaiteko, loturik ere azpimarratua sare sozialetan izan den mugimendua, sustengoa adierazteko. EHZ eta ipatzen ginautzen eh, lehen eh, emankizun astapenean, argiak ere lehen gaietan emaiten du festivalaren benetako afisa aurkeztu dute, abenduaren sortzian aurkeztu zuten uh, festivalaren ediziorako afisa, diru arazoen berri emanez eta krofundik kampaina abiaraziz ere. Bideoare hemen proposatzen du argiak kazeta puntu eusek ere bere glen gai gisa emaiten du festivalaren afitxa berri berria. Egezkoa, aldiuntan. Prekaritatea sailean aldiz argiak eh, berreunta berrogeita mar egreklamazio aurkeztu ditu ela sindikatuak Euskal Autonomia Erkidegoko esparru publikoko behin-beineko lanpostuen kontra. Sinikatuak jakin du azken hilabeteetan, beraz, berreun taboreta marrek reklamazio inguru orkestu dituela, sektore publikoko kontratazioak direla eta modu hortan, Europako justizia uzitegiak eman epaiak bete arazi nahi dituzte. Eta generoa sailean uh, eh, Danele Garteren uh, eh, elkarrizketa, edo berak egin elkarrizketa, Elena Urkori, orain emakumeok, transok, bolierok, amaneratuok, elbarriok eta lodiok hartzen ditugu kamerak, eta geure errepresentazioak gobernatzen, hau da beraz eh, titulua eta Elena Urkoren itzak, aktivista transfeminista da bera, eta post-op taldeko kidea, Eh, postpornoaz eta errepresentazioaz hitz egin du berarekin beraz argian. Gazeta puntu eusen bestalde Euskal dia Euskararen hizkuntza duintasunaren ispilu. Iritzi sailean hemen Aurelia Arkotxaren eh, iritzia, irakasle eta idazleak elkargo bakarrean Euskaltzain diak izanen duen lekuaz gogoetatu du. Euskal Herri osoaren logika segituz Euskal diak izanaturik agertu beharko bailuke laster sortuko den elepen administrazio testuetan eta haren Eta kompetentziak definituz. Oroitz gurutxagaren kontrako euragindua deusestatu dute, erran bezala ere berrietan aipatzen ginuen, eta hori eusen eta mediabazken ere titulu nagusietan, eta bestalde ere gaurko berria, mediabazkak titulu nagusi bezala emaiten duena, galen, eh, galen garaian mercenarioetan zen bat atxilotu dute, Madrile gainean, jihadista propaganda egiteagatik. Zudoesten aldiz, titulu nagusia tenore untan, sei gauza jakin behar direnak jok guani buruz, Star Wars berriaz, iduriz, astazken untan, ateratzen dena, eta ni ez diakinean, nun bizi naiz. Telebista putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz, Laster gurekin izango dugu Emili Marten bagoaz kolektiboak bihar antolatzen duelarik erran bezala elkarretaratze bat eta lehen berrietan eh, maia muruagak aipatzen zuen disko berri hau Ruper Ordorikak ere disko atera du uh, duela zonbait aste hemen txe kontserba fabrikaren aurrean Joseba Sarrionan diren itzekin Kontserba fabrikaren aurrean arraimu burua zapaltzen geundela Eta bere ala erneatu zen Kalatxoriek janariate bihotza Utsik daukak esan zidan Konserba fabrikaren aurrean Aspertu egin naun ez dinate unarririk horretan gelditzek ondioen Arra ingurua zapaltzen geundela Orduan malko bat abeitik zeriola Shantian di gora tu hau fabrikaren aurrean Baina oroitzeko tan di gabe Esan nion obe gauzak Arrain burua zapaltzen geundela Obe osatzea Ez bagina Ez genikean Ninun ere Zorionik sortuko Egun doka joko ez den gure umean Igeri lai tristearen Antzazikean Esan zidan Kontxerba fabrikaren aurrean Egun Arrain burua zapaldu uzgen dela Esan zidan kontserba fabrikaren aurrean Arrain burua zapaldu Jordorika hemen kontserba fabrikaren aurrean deitzen da kantua, bere disko berria, Be, Euskal Herrian ez grabatu ere New Yorken, eh? zuten ginoen bezala berrietan hemen Euskal hitzak eta Euskaldunek idatziak, uh, gehienak ruperrek idatziak balima ditu ere, kantu hau Joseba Sarrion handiaren hitzetan oinarritutakoa duzue. Seiak laurden guti hitz putzen gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Ibon eta Ion askatu lemapean elkarretaratzea antolatzen du bagoaz kolektiboak bihar ratxaldean, siak bai baionan, baldintzapeko askatasuna aplikatu, eridiren presoak askatu, hau da biharkoaren galde nagusietan gurekin bagoaz kolektiboko Emili Martean ratxalde hona. Bai, ahatsaldeon. Odan, haste untan, eh, Jon Kepa eta Ibon Fernandez iradik eginiko galdean erabakiak emanen dituzte. Eh, Biar, Jon Parotek galdegin duen baldintzapeko askatasunaren aberaz, eta ostegunean, larriki eriden Ibon Fernandez iradik egin eh, galdegin duen suspentzio eskaerarena. Nola ikusten dituzi erabaki horien etorgerak, ba, ikusirik adibidez eh, Paroten kasuan, bere bosgar bigarren galdea dela, ez baina ez trompatzen? Morri da, eh, jonen kasuan bide bosgirren barin uh, eh, galdea da. Uh, ah, ikusizeta gainera beste lauak ze amotako uh, erabakiak izan ziren, eh, biziki asko jaka, eta itzaki biziki politikoak eh, eh izan ziren eh, delibero batzutan unidatzia zen. Zioneko ino euskaraz irakortzen zituela egunkariak eta olako argumentazio batzuk ikusiak izan dira jonen kasuana. Uh, bon, espero dugu ala ere, eh, um, galde honetan zerbait berri uh, emanen dela, Baina ikusita uh, eh, prokuradorearen posizioa, eukanduen posizioa usi denborana, no, ikusiko uh, dugu bihar zer abaki hartuko duten uh, eh, epailek. Eta ibonen kasuan berdin, eh, ala ere uh, ibonek eh, ditu bi uh, medikuk, uh, Justiziak galetzen dituen ez, espertizo bi medikuk eh, eskatzen behan dute, ez zela kompatibla presondigarekin, eta zespero dugu ez, erantzun baiko bat beraren zatete bai. Mhm. Zertan desberdina da, orduan, uh, emaiten ziren adibidea, hemen uh, ion uh, kepaparotena, uh, eguz, egunkaria Euskaraz irakortza, adibidez argudio bat izaiten altzela, frantziako beste kasuei konparatuz, eh, olako galdeak egunero egiten baitira, azkenean, uh, beste kasu baten baldintzapeko askatasuna lortuko hoteluke hori ez uh, dakit, bainan uh, dena da uh, Euskal Presa galetzen dituzten, balintzapeko askatasun guzien dosierraka, eta hilak dute, hortan ez dela problema, ez da dosierran problema, ez emuntatzen behitida, ez ber integratzeko ez dosier uh, olako batzu, hortan uh, ez da problema juridikuki, ez da problema, problema da ez politikoa, Gaur egun frantziak ez duela erabaki ez, bauzu bat emaitea prozesuaren baitan, eta ondorioz presoan egoera desblokeatza eta ondorioz. Adibidea, udugu ez balintzapeko askatasunak desblokeatza eta epaileak hauzi hauzi tegietan, ez, segitzen dutela bide hori uh, beste uh, preso bat baritz ezakit lortuko zuen, zenta zitut beste presoien kasuak uh, ezagutzen, baina nala ere ez, zakutzen dugu ez, ere frantzaz politika ez, dela ez dituela ala ere egesten ez, edo zen presoen eh, askatasuna ez, bortzea, ba, badira frantzian eh, pertsona batzu dola berroita bederatzi, berroita amak uste dut urte preso direla gaur egune, eh? nonk ez da ala ere politika bat, ez, jende askatzeko politikarik ala ere, mm-hmm. presonegiak betetzeko. Mm. Aipatzen ginuen ere, beraz, uh, Ibon Fernandez iradiren uh, kasua, beraz, uh, azpimagatu duzun bezala, bere kondena geldik tuko duten edo ez erabakiko dute ere ostegunean, bere kasuan ere ez galdea, e, ze da beraz gaur egun, azken berriak zoindira, dira, esklerusiz hain nikoitza pairatzen duen presoarena. Balor, bere, beti, en fait, beti bere lehen galdean gira, eh, juridikoki eh, bai. Hau da, eh, kasazio kortak hau txibait zuena, ez, bere lehen galdearen erabakia, erreiten zuena, ez, ezin zela presionetitik atera. Uh, eh, Bekusiko, ala ere, idonek, idonek, ez, eh, dozija, be, bere alde du, eh, uh, en fait, lege horrek, suspensio eskaira galetzen ditu biespetiz medikal, biespetiz guztiz medikaloiak izan zituztelarik, bi medikoak errantzuten inkompatiblea zela presondegiarekin, gauza zen, gertatu zen, uh, eh, apelean, epaila galintzuela irugerren espertis bat, ez dena bat ere galdegina legean, eta irugerren espertis horrek errantzuela kompatiblea zela. Hori zen, piskat gertatu ibonen kasuan, eta la ere, uh, ez, uh, aski bitxiki ikusten aldugu, ez, irugerren espertis horren, egitearen ez, eta, eta hori, donk espero dugu, behintzat eh, erantzun eh, baikor bat zibunen kasuan ez, uh, nola ezan, uh, ez, bere eritasuna gatik, eta ez, bere bizia ez, kolokan beita makoen artean ez, presondegian siditzen badu. Mm -hmm. Hori da, osasunaren aldetik uh, egoeratan den, beraz, bera momentuz, uh, azken berrietan? ez tutola eh, besigitzen du bere esklerosiza inzkoitzarekin, eretasun eh, berezia da, eh? eh hau da basure bizio guzia bizitzen altzera eretasun horrekin, benen zain bat krisi egin eta egin, zure egoera okertzen da, uh, don bere kasuan presondegian kudatza eretasun hori aski zaila da, zer galetzen du adibidez estres guti ukaitia eta eta eta bar eta presondegiak ez du ekartzen ez egoera hori hori mm. ez da, ez da dudarik. Um, Egan bezala, beraz, uh, eh, asteuntan, eh, bi kasu hauen erabakiak eh, emango dira, bihar eta ostegunean, eta beraz, bihar ratxaldan elkarretaratze batetarat deitzen du, bagoaz kolektiboak, atxaldeko seiter ditan, baionako erriko etxain zinean, hor, bagoaz kolektiboan, hor, eh, itarazteko, badira, era, hainbat elkarte, autetxi, alderdiak, eragile desberdinak, holako uh, elkarte do kolektibo batek, ze presio lan emaiten aldu azkenean hauzi eh, uh, edo justizia erabaki eri, presio lanak eramaiten alote ditu, bazteretik ere edo... Bortan ez da dudarik, ez, egiak, jango eh, nuke, eh, diago, zabalduko nuke, egiak, ez, emandik euskal egitik presioa jartzen aldugula, baitik gietan edo, edo gubernamenduari, hortan ez da dudarik, eta ez, bidorretan segitu behar du, ez, metatuz eta albesain bat diende, ez, lotuz, aldarrik uh, eh, eh, oieri ez da hortan ez da dudarik uh, bai antolatzen dugu beraz egeretaratzea uh, uh, eta, eta urrengo itzorduna guxe okanen duguna hori ez da baitzera da bagoazena zena bai anjuntatzen gira da da antolatzen duen manifa uh, urtahilaren amalauan uh, mhm. bilbona izanen da indar erakustaldi oino handi bat, eta ez deitzen dugu da bilbura joitea urtahilan. Hmm. Ibon Fernandez iraldiren kasuan ere, eh, lehen aipatuzu uh, eh, Kusner, Bernard ere bere sustengoa eman du, eh, paper edo tekstu baten bidez, orduan, aurten Euskal Presion Eskubiden aldeko mobilizazioa urteroko antolatzen dena. Eh, Bilbon antolatuko da, egan duzun bezala, jaz e, xarerekin batera ere bagoazek antolatu zuen bat e, baionan, aurten, beraz denek bilboratz Bilborat berriz deitzen duzue. eta sugarra piztea, espedudu xarek, ordean, zakit lema horren inguruan, e, espikatzen aldaukuzun, e, zer den sugarraren piste hori? Gaiten girela, ez gure aldarrik ez, botatzera eta ez jaitea bi gobernamendu bai, ez pausoak egitea, eta aski dugula ere bai, eh, egoera honekin, eh, haietetik bost urte pasari da, ez da inungo haintzina eh, pausurik emana, gure uste ere gaur egun gizarteaka eta gizarte zabal batak egin nahi du aski dugula eta ez haintzina penak nahi ditugula eskatzeko. Gainera hor ez, bost hilabete ditu adiudez alderdi fengo garramendu sozialistak ez pausoak egiteko, eta gure ustetan, ja, bardiego albezain bat presione sartu pausoiek eh, emaiteko. Emili Marte erraz, erramezara bagoaz kolektiboko uh, kidea ginuen, horreit beraz, uh, bihar deitzen duzuela. Baionako eriko txaintzin eratxiak ter ditan, ibon eta ion askatu, lemapean, egin elkarretaratzerat, eskerra. Ba, eskerra, bantza. Eta hemen eh, proposatzen dautziet beraz agurtzeko ere kalera kalera deitu kantua ezaguna. Bideoklip batekin, eh, berri batekin markatu, eh, bertxio berri bat naiz eta bon, estiloan ezkiren estilo berrian. Hemen txe beraz kalera kalera. Bideoa xarean atxamaren duzi bistan kalera kalera ekimenetik e, beraz hemen kantu bat ere ateratzen eh, dute e, gaur ateratzen dan askiz klipa eta garaian imano lurbietak eta josu txapartegik egin zuten e, txapartegik parte hartu alizan du grabatketa berri untan eta hori montetxio deitu koruarekin grabatu dutena sarean ikusgai beraz bideoan Utsimandoka Utsumandokan Charles Bidegen jinen zaiku aharra hitzaz soras egitea. Aharra kostalian ez dutean hitz erten, samurzen edo eta aharra behaz egiten da bidienen artean zerbait gertatzen dela. Jean-Jo Ferranek be kapitalismoa enistoia dela eta lautan hoge ikadan nulla bankuen bidez kapitalismoa kanbiatu den. Horain iduritzen da diruak dirua produzitzen duela. Ez da hola guk baliatzen dugun produktua finantzia berak ez ditu sekulan ekoizten. Finantzia sektoreak aberastasunaren parte handi bat surgatzen du oraina. Eta eniaute txamendin kantakintza dela eta egun jup lala aipagei. Memento atean iparlatzeko lepoan pasatzean, otua gintzean, ziloka batean jauzi bat, tanigin jup lala. Marty Robbins, country music kantari baten, el paso titulia dien aire batian. Tu, untxaluken ba, iten manu, zait zozokeria. Utsumandoka yuskali ratietan, haste hartez, zazpitan, hastizkenez, lauetan. Utsumandoko! Hizkuntza gutituak ofizial eta lehentasunezko nahi dituen Donostiako protokoloa izenpetuko dute Donostia bimilata amaseiek eta Euskararen gizarte erakundean kontseiluak elduden larun batean Donostian. Paul Bilbao, kontseiluako idazkari nagusia, aste azken untako gomitago izberin. Eta horrekin agurtzen zaituztet gaur, bihar itzetaputzen, bostak eta seak hartan, usaian bezala telebista utzi ratea hori ezantz, egun eta gau guzirako balio baitu gomendio horrek, eta bihar zertazariko giren, eh, behori usaian bezala bakizue, bihar jakinen, seak euskal iratietan.